Berriak errukbiaren mundua inagosidu astelen goizian eta lehen ondorioak usaian bezala zelai bazteretan agertu dira. Baionak zafaldi historikoa bildu berri zuen, larun batean turonen, horrek izan behar zuen gain agusia untxalaz, baina gauza agarroa urten behingoan mantentzeaz mintzo ziren usaian baino gehiu bilduak ziren zale suri urdinak. Eta egia da, leku libratzen baldimada topa malauean, gauzak aldatzen direla suri urdinen dako, zaleak asteko sinesten hasiak dira, baina abigonen ere, bi presidenteak joka jokalariekin bildu ziren astelenean berean, xantza berri hori baliatu behar zela erraiteko eta jokalariek ere ez zuten gehiago behar, Manu Sobus Bayonako ustartze erdilariari irinoa itzuli zaio. Un petit espoir qui, qui revient, ça faisait un petit moment qu'on savait qu'on était en euh, Pro des deux. là du coup euh, voilà, c'est une opportunité pour nous de relever le défi, pourquoi pas se maintenir, et il reste six matchs, c'est un nouveau championnat qui commence pour nous, on n'a pas cartes en même, parce que quand même euh, Grenoble a 5 points d'avance sur nous. On va essayer de faire au max pour pouvoir se maintenir. Xapelketa berri bat, antxu playoffak balira bezala edo kasuntan playdownak. Baina zer baldintzetan berpisten alda, Tulonen larogeita bi pundu hartu dituen talde bat, Jean Moribo kapitaina, aste batzu eskolpaturik egon ondoan, berriz dinen da zelaiera larun batean, eta beretako dena buruan da. Je pense que dans des moments comme ça, le, le psychologique joue un, un, rôle très important. Euh, la qualité du joueur est liée, je veux dire, on a, on a, on a prouvé en en début de saison, sur certains matchs, c'est dans la tête. Psychologiquement, euh, cette annonce-là, il ben, nous fait basculer sur quelque chose de, de positif. Larumatuntan berean ikusiko dugu Bayonak Bordalebek Begle errezibitzen baitu, jakinik Grenoblek Toulon errezibituko duela igandean. Taldea berriz mobilizatua da azken sei partida hauendako, eta trebatzaileak ere, naiz Nikola Morlaez managerak usaiako zurtzia baliatzen duen. Mardi matin, on a discuté avec les joueurs, euh, d'abord leader, puis avec l'ensemble du groupe, en émettant des réserves, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, tant qu'il n'y a pas de confirmation, on ne sait pas trop où on va. Nous, la seule chose qu'on peut maîtriser, c'est nos performances, à commencer par celle de samedi. D'abord samedi, après le reste, on verra. Seiaketegitan, jando zelaian, zuzenan segitzen alko duzuen partida Euskal Irratietan. Bateratzearen berri, ostira luntan jakinen da ofizialki, baina iduri luke Pariseko bitaletako arduradunak agasadoz direla, eta ez dela sorpresarek izanen alde hortatik. Ondotik, egutegiei so ezagri beharko da, eta paperean hasteko, baionarek abantaila izan dezake dezakete arlo hortan, jakinik ere, jandozeko azken partidaren dako Grenoble ginen dela baionara, hotz bukaera ikaragarria, baina hori usaiabadute dute baionan.